radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 279 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. arrenca el pim-pam-pum en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell amb els estudis de Rai Trama a petar d'amics i amigues que ens han vingut a visitar. Primer, però, començarem presentant a la gent que ens acompanya avui a la taula de l'estudi, que avui sí està plena de, de companys, d'amics i d'amigues, i el primer que presentarem, com sempre, és el nostre mestre Tecles, el nostre reverendo Tecles, que te pilla i te revienta i, i, i t'arregla el que sea. Què dius, bonic, com estàs? Ei, molt bé, molt bé. Avui presumpte últim programa de la temporada. Sí. Presumptament avui sí. En principi, eh, avui acabem. I sí que és veritat que avui la, la sala fa més goig que mai, eh? Fins i sí. tot tenim el Marxolendis per aquí. Marcho, feixista, que ets un feixista. <laughs> Directe des de Madrid, amb molta amor i amb molta ràbia, el Marxo, el guitarrista de Bona So que ens ve acompanyar avui aquí, moltes, moltes gràcies per estar avui aquí, Marxo Lendis. A la banda del Ricky, el que no pot faltar tampoc mai, però de vegades falta, el que porta els llibres combatius més sucosos i els temes zarrangues més espaterrans, és el, és el nostre Eric, que dius, guapo, com estàs? Doncs pues molt bé, avui, avui és un dels dies que sí que he vingut. Eh, us, us agraeixo molt, molt haver retrasat una mica el programa perquè no he trobat gens de cua, però segueix sent difícil aparcar Sabadell, sí. això se m'havia oblidat. I, i res, doncs amb moltes ganes de fer programa, és estiuet i, i hi ha molta gent avui, així que crec que ens ho passarem molt bé. T'has hagut de baralla avui, Conor McGregor, amb algú per aparcar o no? Mm, no, no, més els semàfors i les rotondes, allà he tingut algun, ah, sí, eh? algun encontronat. Sí. <laughs> Molt bé. I a la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, però de vegades també falta, és el nostre Manolaken, el Manolaken de Sant Jaume Sas que tiene uns temes arranganos que se li va el sentit. Què dius, Boni, com estàs? <laughs> Què dius? Em punxen per aquí Bé. i la Bea, que també sóc de Barberà, no? Bea? Sí. sí. sí. I, i res, molt content d'estar aquí, la veritat que pues sí, últimament jo m'he estat fent un, un Eric, deixa'm que ho digui perquè és, això és així, vull dir, sí, quan sí. algú posa música yankee així del rotllete, pues, diu que és un Eric, pues, això és igual, no? Però ah. molt content, eh, no sé si serà l'últim programa o, okay. o què serà, però bueno, la veritat que molt content, tenia unes ganes impressionants d'estar de, aquí amb, amb vosaltres. I nosaltres que fóssiu aquí també. Que a més feia, us heu fet uns programes setmana. Mm, prou interessants, eh? Sí, Tant la setmana passada sí. aquí en directe com l'altra amb els cassets, sí, sí. Eh, vinils, eh, CDs, MP3, tot el que us vau tirar. Sí, sí, sí. La veritat és que ens ho vam passar molt bé el, el el programa dels vinils i els cassets va ser molt xulo amb el Torres i el, i el Luigi que van venir mm. aquí a mm. fer-nos una visita i, i la setmana passada també va ser una, una joia poder, poder estar en el Parasol de Can Capablanca, en el cicle de música al carrer, amb, amb, el, amb el guió, Les Nines Perdides, eh, eh, Resiliència. Eh, Resiliència i Dani Castro, Marc eh, Palli i Sae, que per cert Dani Castro també el tenim aquí, també el saludem, què tal, guapo, com estàs? Hola. Molt bé, i a part també estan la, la Bea i la Lola, que també ens venen a acompanyar, què tal, guapilles, com esteu? Molt bé, doncs... I, i, i, i tu qui ets? Jo, l'Isma, que, el que dona la xapa, sí. Que, que, que sóc una mica impresentable i mai, mai em presento. L'Isma sempre presenta el programa, porta aquí des del, des del primer dia. Sí, que per cert, avui edició 279, aviat l'edició 280 i aviat hem de posar a fil a l'agulla per aquest programa 300, que alguna coseta haurem de fer. Pues sí. I, I també, si no estic equivocat, eh, hem de preparar que el gener em sembla que ens n'anem als 10 anys ja, ja pot ser, que arribem al gener... Sí, sí no? Sí, sí, sí. Al gener que ve arribem als 10 anys. I ves que no coincideix els 10 anys amb el programa 300. Seria uh! lo seu, uh. seria lo seu. Vagi bueno, vostè sabent. Tot ho farem. Per aquelles que no ho sabeu, que ja espero que sigueu menys, el Pim Pam Pum és un programa que barreja diferents estils de música, eh, música alternativa, reivindicativa i, i combativa, i sempre amb temàtiques polítiques i socials. Sense més dilacions, començarà aquesta edició 279. El primer en tirar la primera bala és el mestre, de, el mestre Tecles, que diu Riqui, que ens portes per obrir foc? Per obrir foc us porto un raper que es diu Senyor Oca, oh, que aquí el Pim Pam oh. Pum oh. el coneixen de sobres, i està preparant un disc, que està bastant calenteta la cosa, i ha tret el seu primer single, Aixopluc. Arranca el Pim Pam. trobo un bon aixucluc. Quan xoqui, exploti el tro, m'amago del llamp d'amalgames de llum esperant el silenci quan pensin el so. Ei, parlo de bones i bons que t'obren les portes al món, que et fan abraçades, petons i promeses, regalen orelles i guarden tresors. En veritat no és això. Si parles de pau i d'amor, després no t'enganyis, traeixis, menteixis, no penguis el peix al mercat de les flors. Entre les comptes dels dos, entre les contres i pros, la confiança, el respecte, l'afecte, quan la teva meta és el meu plat d'arròs. Però Trobo un bon aixucluc lluny de la merda que es cou aquí fora. Illa volcànica amb hidrocarburs, rius de lava amb roca porosa, núvols opacs de sofre i sulfur, columnes calentes de restes de sorra, boscos de cendra de plas i cianur, la pluja àcida cau a la pora. Saps què he de fer? Taps element, rap l'element, camps de ciment, pau l'aliment, fariner del trau, se n'aprèn guants a l'hivern, sang al quadern grans, antecedents, la aquest fang en el bec, m'han tret l'amulet, mans al safareig, talls amb ganivet, surt de la capsa de cap, salta cap al cel, no em busquis, a fora estic ben amagadet. Trobo un bon aixopluc, lluny de la merda que es cou aquí fora. Trobo un bon aixopluc. Trobo un bon aixopluc, germans i germanes, esteu a la vora. Trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc. Trobo un bon aixopluc, lluny de la merda que es cou aquí fora. Trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc trobo un bon aixopluc. Germans i germanes, esteu a la vora. Fots del cap que et troba distret, del racista que no et veu net, del que demana perdó prou favolent, del que no es bulla perquè d'ell no depèn. Lluny de l'olla de l'oli calent, de la mentida i l'engany permanent, de la forquilla clavada al cervell, de la burgesa amb l'abric de pell del marge. De passar dels avis quan perden el seny, de quedar-se a casa quan està tot per fer, d'esperar 5 hores quan era un moment, de que tornis a mirar-me i em donis consells. Vull des la nevera i et quedin budells, estiguis o no estiguis i depengui del temps i que estiguis a la resta quan el dubte ofèn i que s'obrin les ferides de l'amor que curem. Trobo un bon aixopluc, lluny de la merda que sou aquí fora, illa volcànica amb hidrocarburs, rius de lava amb roca porosa, núvols opacs de sofre i sulfur, columnes calentes de restes de sorra, boscos de cendra de plas i cianur, la pluja àcida cau a la pora. A la Trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc, lluny de la merda que es cou aquí fora. Trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc, germans i germanes esteu a la vora. Trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc, lluny de la merda que es cou aquí fora. Trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc, trobo un bon aixopluc, germans i germanes esteu a la vora. Bé, bé, bé, bé, bé. primera enganxada, uno de 1, 100% d'efectivitat. Vamos bien. Clar que sí, clar que sí, bueno, perquè hi ha molta gent i tenim clar, moltes clar. coses a dir-nos. I, i, I per cert, una cosa que no hem dit és que no tenim aquí el Pau, el nostre company de, de Pim Pam sí. Pum, que avui Ei, no ha pogut venir, però, però virtualment, eh? tenim, un, tenim un experiment entre mans avui, que és una cosa que no hem fet mai, que ens fa molta il·lusió. Què és? Què, Riqui, digues, digues. Bueno, que ens ha enviat un parell de temes pel Telegram i a veure com us gestionem, però... Però no, no només els temes. Sí, en, en presentació, no? Exactament. Ah. No... Bueno, crec que només un dels dos ja ha pogut fer la presentació. Sí? Però amb una amb la presentació aliat. gravada. Crec que sí que s'ha sí. gravat. Sí, un àudio, un àudio. Sí. Molt bé, molt bé. Algun cop s'havia fet mitjançant mòbil, alguna persona mm. presentava sí. algun tema, no? Havíem fet una trucada en directe, sí. però està treballant, sí. eh, li és Exacte. impossible fer la trucada ni res, i ens ha enviat uns àudios. A veure, a veure com surt tot. Presentació de tema i Després cançó. Després parlem a veure on, on l'afegim. Oh, i... I tant, i tant. Mireu, em sembla que em toca a mi, continuem? Sí, Mira, us, us porto a la Tessa, aquesta genial rapera valenciana sí. del Musafas i component del grup El Delito. És un tema que es diu esta nit, eh, m'ha posseït l'Amy Winehouse, és, és un tema que és l'onzè del seu primer treball en solitari, que es diu Altesa, que va sortir el 2017, produït per Lauder, i us la deixo aquí perquè, perquè us agradi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. poseït la house ma posee el spirit de Amy Winehouse. Esta nit ma el el Yo Yo al allí Y la Amy Winehouse. Y esta nit m'ha poseït. Yo estaba al DJ la Amy. Era Amy, no era Heidi Caudo, Ron, come baby. Baileys, Marco Bailey, fence un bello brimits. tuya una moña, de costat el moño, vas a tocarla, yo no, no ti la toña, me cambiaba el rollo, nua con Yoko oh no, mononucleosi, M6 amb esclerosi, era una metamorfosi, començant petites dosis, o oh sí com un bon bit del bossi, et mou parell ossi, sabeu que ho fem per oci, em notava dòcil, tirada feta un fòssil, i jo privant se m'ha pirat, no sé si jo n'heus opinat, el mocaor, millor la flor, pitjor si caus en la picor de l'Emi Winehouse. Wow, wow, wow, wow. house Ma poseí l'esperite, Amy Winehouse. Is dat niet? Ma el l'esperite. Yo estaba al DJ la Amy House Y está my Ma posseïte. Yo estaba al DJ la Amy. They try to make me go to Rija, porte una torrija. Fume grifa sense ouija, l'aiming va prenent, tu fija, taming one house, ballant amb Mickey Mouse, la fura dels baus, seus, fent les paus, entrant en èxtasi, porta't el ho porta coqueti, confeti i uns petes, mira la Teresi, impresa del frenesi, del maletí de bori, asco en les vegues, fi de l'aventura, dugui punts de sutura, calentura, una fractura i alguna factura. Va ser ell, mi senyoria, li ho xure, jo no volia, quan acabi a comissaria, tia, ningún creía. Mis deberes, señora Chen, yo no volía. deberes que no volía. No volía, tío, pero va a ser Amy, yo no volía. Esta nit m'ha posseït la Amy Winehouse. posee el esperit de Amy House, Esta nit ma el el Yo estaba al llit, la Amy Winehouse. Y esta nit ma posee, Yo estaba al Soltés al pim-pam-pum, iniciant aquesta primera ronda després del mestre Tecles, eh, la genial Femsi del Mosafes. Què cosa ha semblat? La seva línia aquesta... A mi m'encanta, eh? el projecte musical m'encanta. És, és com divertit, és, és a més, és, és reivindicatiu. Aquesta potser no tant, però, però sí, sí que evidentment és, és reivindicatiu i molt guai. La veritat és que té un projecte molt, molt xulo aquesta xavala, molt bé. Més música combativa, ara és el torn del Manolo que, que tirarà la seva primera bala. Què dius, bonic? Doncs sí, mira, et canviaré una mica el ritme perquè jo porto una cançó instrumental des de Santiago de Chile. Yeah. És un trio, que és un violí, un acordió i una bateria, però que només té un, un bombo i un plat. Uh, són els Taratustra Trio, i us <laughs> porto una versió molt xula, uh, tranquil·leta, però després també li foten canya, del Bella Ciao. Oh. Fantàstica, fantàstica aquesta versió Bé. de Berachau, que és veritat que al començament no, no semblava tant, però, però després sí que a molt de regust, amb els violins ben posats... Hi havia dubtes, no? Per això de... Eh? Sí, sí, sí. Ha costat, ha costat, però... El, el Marxo no la trobava. Ah, ah, bueno, no, al final sí, el vídeo és, és... El que mola és veure el vídeo, perquè això és un directe que graven al carrer i són tres músics. Vull sí, dir, eh? Però... És, és, prou interessant. Espectacular. Molt guapa, molt guapa la primera bala del, del Manolo. És tornada del, del mestre Ari, que tirarà una altra, una altra primera bala Quina, I, quina portes? Doncs pues, pues mira, m'ha costat molt, em sortia literalment la música per les orelles avui, <laughs> no, no sabia com triar. Lògicament. Al final és una barreja una mica estranya i, i he començat perquè l'altre dia, quan vam estar a Ripollet, el programa aquell de No Callarem, hi havia per allà l'Albert de Caspa, i vam estar xerrant un rato de música i em va parlar d'un grup que es diu Radical District, no sé... Sí igual us sona, que són de per aquí de Catalunya, no sé ben bé d'on, i us porto un tema del seu últim àlbum, que és del 2016, que és el, el Presons d'Asfalt, us porto el tema que es diu Més enllà. Sents la llosa que apreta el pit contra la terra, t'aixafa i no pot respirar. Ha suat cada gota de vida, una feina, un sostre i un plat. Quan l'ajuda s'acaba, el terra s'esquerda i no saps on et pots amagar. La veritat dinamita els somriures, el carrer per no poder pagar. L'interès d'un estat fratricida executa les ordres del Banc Mundial. Si una rata salvatge t'atrapa, quan l'angoixa no et deixa avançar. Baixa el cap del fang i crida contra tota autoritat. Creuarem els murs, trencarem el gel, deixarem enrere aquest hivern. Creuarem els murs, trencarem el gel, mira més enllà. Som el tac, som el mat de l'escac, el crit de l'oblidat, el repòs i el batzac, oblidem el record que duem tatuats, assellat en la pell que exigeix que cremem el dol i alcem el cap, il·luminem l'obscuritat. Malgrat tot seguirem caminant més enllà d'aquests murs, més enllà d'aquest glaç. La veritat dinamita els somriures i ofega les vides, els barris de fam. L'interès d'un estat fratricida executa les ordres del banc mundial. Si una ràbia salvatge t'atrapa, quan l'angoixa no et deixa avançar, alça el cap del fan i crida contra tota autoritat. これ Bona, bona, bona, boníssima. Fins aquí aquest temazo rangano de l'Eric. Pues Radical sí. District, has dit, eh? Radical District. Fan, tenen un rotllet així bastant guai, eh? Encara Entre... estan en actiu? O... En principi sí, en tenen principi, el CD sí. allà en descàrrega gratuïta i tal, sí. i sembla... Fa, fa poc van treure una cançó nova, no sé si estan preparant un àlbum o què, però hi ha una cançó nova i... Molt bé, molt bé, doncs els hem molt de seguir bé. aquests, eh? Molt bé, sí, Eric, sí. tranquil·leta per començar, eh, rei? Sí, <laughs> Són, jo no ho tinc clar, són d'alguna banda de, de Catalunya. El Manolo preguntava si no, sabia de, si no sabíem d'on eren. Manolo, estàs... Manolo, torna. Ah, vale, perquè, ara, ara, ara, ara. perquè tinc el micro tancat. Vale. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Claro que sí. Pues, pues eso. Pues això, no, l'Albert em va sí, dir ah, eh, l'altre dia vaig veure aquest en un concert i em va encantar, però no, no he trobat no. més informació. Molt bé, doncs continuem amb més música combativa, seguim aquí als estudis de Radio Trama, l'edició 279, comença la segona ronda, ara, ara és el torn del Riqui, que dius, bonic, què ens portes? Jo crec que avui l'Eric potser m'atropellarà cada sí, ronda, el que sí, passa. Sí, ah, sí, sí. és, és Perquè possible. sí que estaré la més tranquil·la que portaves avui. Ja. Jo, jo deixeu-me que us digui que, que com un cabroncete eh, eh, he pensat, si anava cap a una banda o cap a l'altra, i he pensat, vale, em toca anar després, primer jo i després al Manolo. Bien, bien, tot és el problema és d'Eric, clar. clar. Si hagués sigut al revés, hagués pillat catxó. Tu T'ho has muntat bé, t'ho has muntat bé. Sí, què passa? Va, bé. va, no, però a veure, jo encara el que seria contundència musical no em veig superat, però porto un temacle del Baltonic, que oh. ha fet des de allà on estigui, el, Està molt loco, a Bèlgica, eh? suposa. El Baltònic porta, uh, acaba de treure ara mateix un tema que es diu Igor Akinfeb. Qui és aquest senyor? És el el, por el porter de la selecció de Rússia. Ai, sí. ai, eh? ai. <laughs> claro que sí. Sí, senyor. Que gran. Hòstia, molt bé. A més, tinc uns grans records d'aquest partit, <laughs> perquè a mi no m'agrada el futbol, però aquell partit casualment ah, el, ah, sí, el, el, el, el vam veure. Sí. bueno, si es pot dir veure. Eh? Vull bueno, dir, no... ho, ho vam intentar. Posat, ho vam intentar. Ho vam estava posat i jo estava intentant respirar <laughs> allà a un sofà. Saps? La, ca la caverna bramant, déu sí. sí, sí. Bueno, això. Foldi, foldi. Bueno, doncs res, que molt content de que pugui seguir des de l'exili, pugui seguir fent cançons. I tant. I nosaltres aquí les ficarem totes. Thank you. Si la cosa se complica, disparo al nazi con placas. Si la grada lo grita, la sangre del facha en mi fachada. Hasta la fecha, la mejor jugada de la temporada. España pido joda el gol, me llevo el punto, los mando pa' casa. De vuelta a las andadas con pispanas, mil penas. Esa pepera les cachea la casa. Si envuelta en llamas, pide clemencia. No hay amnesia por aquellas que por desahucio ligero la eutanasia. Menos rabes, más rabia. Menos manes, más minas en manis cazando manadas nazis saliendo por patas. Si bombardean el hogar social Madrid me marco una bachata. Así te platis, matafacas, mil por mis zapas. Pero pa' pillarme una cama, abro un bercami. Y el tonto lava preocupado por el cocodrilo de mi cami. Yo merendándome más fijos que papá Stalin. That money al trapero que vive con papi. Luego tampoco respeto pa'l camarero y el del taxi. El que te trae la pizza y te sirve la birra fría. No hay consigna por sus derechos porque luchar no es funny. Vente pa' aquí, conocer mundo más allá de tu típica Spanish. esperas que no eres tan diferente que el jambo del pati. Todos huimos de lo mismo y si el fascismo no se cura viajando, solo nos quedan los tiros, mami. Más huevos tiene el cani que tú. En los libros nos sorprende la actitud con exactitud. ¿De qué te sirve esa conciencia si luego no luchas por tus panas? Y huyes por patas cuando llega el lot azul. La vida no es beautiful, bro, pero compartimos lo que necesite, no lo que nos sobre la cuestión. Somos el pobre salvando al pobre. Jodiéndole al rico el cobre, metiéndole corte para sacarle el doble. Me llaman el jambo del all in, vacilo al croupier y me llevo el bote. Eso es así, no tiene flow, no sabe rapear, dice loser. Pilla estas barras en peso muerto y verás cómo sufres. Prefiero mi chándala a tu corpata. Viajo en segunda, pero respeto a la zafata. Mi modales contra tu placa, así llegué aquí, sin discográfica, pero majeta que de Juana en Medellín. Clar que sí, Baltònic aquí, partit la pan al pim-pam-pum, de nhi do com te l'estirada de mestre Tecles. Home, pilla del vol. Ben jugat, ben jugat. Sí, sí, sí, sí. Es veu que hi havia programa aquesta setmana també i... En, i mira, Acaba de sortir del tema, forn. No? Molt bé. Que guai. Molt bé, doncs eh, més música combativa, seguim endavant? Sí, vinga, va, seguim endavant, ens estem passant d'allò més bé, tenim eh, aquí la, la petita cova del Pim Pam Pum plena d'amics i amigues i la veritat és que fa, fa patxoc als I, estudis. I caloret. I una mica, sí, de i una mica de caloreta també, clar que sí, que estem a l'estiu. Mireu, són, un, són els Mascarats, aquesta banda de l'escènia al País Valencià. És un tema que es diu A Cop de Rock, que, que està dedicat a la Cop de Rock Festival de Tarragona. És un tema que fan conjuntament amb Eco, amb, amb la gent de Descarte, Bourbon, Bourbon Kings, perdó, i Extracto de Lúpulo, que Suena tabás también aquí al, Pim Pam Pum. Es un videoclip i la tret aquest any i espero que os agradi. Por ciento que en España, a pesar de trabajar, vive en la pobreza. Su ex tesorero Luis Bárcenas pagó sobresueldos en negro, aparte de la... El rapero Pablo Hassel ha sido condenado a dos años de... A cop de rock rebentem las cruels mordazas. A cop de rock canviem las normas del joc. A cop de rock lliurarem junts les batalles. A cop de rock deixarem enrere el dol. despertará. Somos un tsunami armado y dispuestos a arrasar. A de rock, revenden nuestras mordaces. A de rock, cambien las normas del unidos para denunciar, porque mañana a mí me puedes tocar. Volen silenciadas, però y claudia ready fantàstica cançó dels Mascarats, eh, aquest a cop de rock, de la Cop de Rock Fest de Tarragona, espectacular aquí al Pim Pam Pum, esperem que us hagi agradat tant com aquí a nosaltres. Què, cosa sembla, família? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ahir bastant, bastant pedescar, no? Podríem dir. Sí, sí, sí ja, ja ho deia. Sí, ja, si ja vens, és pedescar. Sí. <laughs> és així, és així. Molt bé, fantàstica, fantàstica la cançó dels Mascarats, més música combativa al Pim Pam Pum, més, més Pim Pam Pum, que això encara no ha acabat, no, no acabem encara la temporada, ens queden uns temes zarranganos bons que tirar, i el següent és el que tirarà el Manolo. Què dius, Boni, què portes? Doncs mira, us porto una banda de, de Madrid, yeah. de, de Vallecas, en concret, eh, no sé si eh. algú té alguna a veure amb, Te amb, amb, amb Vallecas, per aquí, Vallecas, per aquí a prop. Vallecas. <laughs> Vallecas? Puerto de Vallecas. Marchulendis, no? Marchulendis que està allà a Vallecas, vallequeando fuerte. Doncs mireu, us porto una banda que fa, bueno, fa unes, unes barreges de rap, flamenc, reggae, ska, swing, rock, uh, funk i punk. I, i Són... escacore, una mica? Escacore encara fan, no... Fan encara de no tot, fan. vaja. Espera't. Fan de tot. Uh, sí, fan de tot. En aquest tema ja veurem, vull dir, no fan de tot en aquest tema, però sí en el, en el seu repertori. Són, són la Vallecana Sun System. Mm Oh. I el oh. tema que us porto és Entra, que han fet un videoclip d'aquest tema molt xulo allà al, al barri fa molt poquet i espero que, que us agradi prou. Endavant! Esta canción hay que sentirla, niño. pa' vente tú pa' acá, vente tú pa' acá. Especial dedicación a asociaciones vecinales. Ya está Senosidad culturizando a los chavales. Organizando eventos en los altos, los arenales. En la iglesia roja dando comida y pañales. En Atalaya rehabilitando un espacio. Con el APA en la villana paralizando un desahucio. Todos los marineros que no creen en el naufragio. Que crearon la pandemia y esparcieron el contagio. Un sentir que repudia a la derecha. Ateneo republicano, la yesca, la brecha. Todos los colectivos que prendieron esta mecha. Que tiraron la Semilla semillas y hoy recogerán cosecha. Viva mi barrio y sus gentes. Si en un mismo barco vamos a contracorriente, si nos sentimos diferentes. Bienvenidos a este valle, municipio independiente. Porque la está abierta. Toda la vecina con las sillas en la puerta. La calle duele que el puchero está en la lumbre. No vayas a que se perdieran las costumbres. Porque la está abierta. Toda la vecina con las sillas la calle huele que el puchero está en la lumbre. No vayas a que se me yo, románticos barrionalistas, no somos pacifistas, uno más que se Mis armas son mis letras y esta pista. Todo nuestro apoyo al movimiento antifascista. Me explico, por si la cosa no anda clara. A todo el que nos mida le medimos con la misma vara. No estamos en contra, damos la cara porque no somos de Gandhi, somos más del cheque para sí. Y aquí seguimos loco macho en el terreno donde se crió mi padre y vino a prosperar mi abuelo. Las avispas defendiendo el avipero y que se sigan criando con más rojo en la puerta la quiero. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. Las calles huelen que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran las costumbres. Entra, porque la verja está abierta. Todas la vecina con las sillas en la puerta. Las calles huelen que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran las costumbres. nuestro aprendizaje, nuestra sangre fría, nuestra inspiración, nuestra poesía. Es nuestro barrio obrero, es nuestra rebeldía, donde todos los vecinos nos damos los buenos días.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 eh? Ja a portar una altra que es de ella el rap de los oficios, que era una mica més, més rapera, no? Pero Però aquesta al final y foten entrada tralla A, B, no? Marchu, si és que tens un veïns, tío, que, que la parte sean eh? És que Marchu está ahí viviendo en Vallecas, en Puente de Vallecas, Puerto de Vallecas, ¿eh? <laughs> en Puerto de Vallecas. Debajo del puente de Vallecas. Debajo del. <laughs> Donde tracan los barcos. Maldito marchu fascisti. Volve, ves <laughs> música combativa. ya veo que aquí se estén pasando el més bé. ahora es el Tor de Aleri que tiene una tatema zarranga, no del seus. Continua al pim-pam-pum. pues sí, avui entre tota la música que tenia, tenia algunes recomanacions del, del Pau, del Montseny, i, i, i he decidit portar aquesta perquè m'agrada bastant, em passa com abans que, que són de Catalunya però no sé exactament d'on, són els Suïcides, i, i des del seu baile de màscares del 2016 us porto una molt bona cançó que es diu Destruir. Fom-li! Fom-li! l'enèsima enganxada de toro del programa, perquè sí, perquè ens ho valem, perquè és l'últim de la temporada i perquè estem aquí amb amics i amigues i tenim altres coses a fer. Què passa, penya? Però vosaltres què? Ho, ho esteu gaudint o no? Allà on estigueu? que ho esteu gaudint aquesta edició que 170... Sí, segur que sí. sí. Clar que sí. Edició 279 del Pim Pam Pum, ara és el torn de, del Ricky, que tira un altre, un altre tema, arribant ja a l'Equador, tercera, tercera bala. Tercera bala, tercera bala, i porto una banda que crec que alguna cançó, sí, un, un cop ja la van portar aquí, són els Chungafé. Sí. La banda de, de versions de Bad Religion. Sí. I, i res, els he estat escoltant una miqueta... De fet, he estat, he estat a punt de portar fins i tot Bad Religion, perquè m'he motivat allí escoltant, escoltant i, I, i he dit, no, centra't, centra't, Ricky. Hi ha la gent que... de Reinfidentes al darrere, no, em sembla? Ja... Hi ha ja varia penya. Són sí? varios, no? Ah. Però sí, la veu sembla el de, el, sí. la veu principal, diguéssim. Sí. El de Reinfi. Pues res de el tema que es diu Quiero conquistar el mundo. <laughs> Ole. Tu religioso que te crees ser un profeta, tus profecías son tan grandes que ni te oyes tu religiosa enamorada compasión de Dios. Calmas dolor y no me quitas la tentación. Hombre de ciencias con todas tus precisiones. Ha progresado el mundo y no hay otras opciones. Tu poderoso tienes todo para darnos, pero está claro tu riqueza es de quitarnos. Y yo quiero conquistar el mundo, dar a esos bobos una nueva religión, acabar con la pobreza, corrupción y explotación, con igualdad de condiciones y decidiendo libertad por favor. grandíssim, grandíssim tema Zarrangano, el de Fe, amb, amb la gent de Reincidentes, dèiem, i, i algunes de banda bandes Hachís, més, no? Banda i Hachís i Boicot. I boicot. Efectivament. Però el que cantava era de banda Hachís. Perquè no... el de Boicot i el de Reincidentes no, no eren. exactament, a mi no em sonava ni, ni Boicot ni Reincidentes. És que tinc la sensació que depèn de la cançó, que es van, saps, es van intercanviant i en algunes canten uns, en, en uns en altres... En aquesta, per moments, me semblava el de banda Hachís, però altres moments tampoc no tant, però yeah. no, no sé. Però no sí sé. que jo crec que la que va portar... Tu vas portar mm, una, no? Sí. A mi aquella sí que... Ara no sé, eh, però recordo que sí que era la veu del de la Reincidentes. Ah, no me'n recordo. Era la del mm. siglo XXI. Mm. Bueno. bueno. La veritat és que val molt la pena aquest sí, projecte. Sí, sí. De... Tot sencer, tot sí, el sí, CD sí. sencer és brutal. És brutal. Molt bé, més música combativa, més edició 279 del Pim Pam Pum aquí a Radio Trama. És el torn que passin ara al Sucio 13, aquesta banda de punk madrilenya, amb el Sergio a la guitarra i a la veu, el Manche a la bataca, l'Alberto a la guitarra i l'Adri al baix. Eh, és un temazo que és un avançament del cinquè disc de, de la banda que es publicarà al setembre d'aquest 2018 i que porta com a títol Nuestras calles. Hoy he vuelto a brutal, brutalíssim, el rock and roll de Socio 13 des de Madrid, amb tota la ràbia, espectacular aquest Nostres Calles. Què us ha semblat? Bastant Olé, bé, no? Sí. Aquests en saben, aquests en saben. Sabien el que feien. Sí. sí. Sí, la veritat és que és un grup que hi ha moltes ganes de, de que surti el, el, proper, el proper treball, que sortirà al setembre, i o sigui, seguirem de prop la pista, clar que sí. Molt bé, més música combativa, uh, això no s'atura, això continua endavant, la gent aquí s'està posant tíbia a comer, a beber, bueno, és un festival. Que, que, ja, que ja salmó, això penya, eh? sembla una boda. Sí, sí, sí, Poca sí. broma. <laughs> Con los carapés, tio. <laughs> Sí, sí. <laughs> carapés al pim-pam, sí, sí, clar que sí. És el torn del mestre Manolac. És el torn del mestre Manolaken que tirarà una altra bala de les seves. Doncs sí, mira, i ara fa, fa un rato que... No res dels canapés, però que fa un rato que me'n recordo del, del Jordi de, de Berga, de, ah. de la ràdio Pinsania, no sé per què m'ha vingut, perquè sempre que em trobo amb ell parlem de la ràdio i, i ens escolta i ens posen per allà sovint, Sí. I, I els simula molt, no?, el que fem, el, la música que fiquem, com el, investiguem i així. El rotllete. Sí, i, i, bueno, i a veure si... A veure, Jordi, si fem alguna cosa perquè vinguis eh, per aquí. Clar que sí. Amb l'Uri també, si vol. I si no, pues, eh, és que... si no tornem cap allà un dia. Sí. És que ara, ara que em parles, Manolo, amb, amb aquesta edició tan especial que prepararem del 300, 10 anys, no sé què, una de les coses que es podria fer, que seria ben guapa, seria anar a cada una de les ràdios on sonem, Ràdio Pinsania, Ràdio Activa, al País Valencià... Clar, ja. Hem de tornar a fer un, un tour dels nostres... Sí, sí, sí, sí. I seria xulo, però bueno, a veure, a veure... A veure... Ja, <laughs> ara estem a l'estiu... Al, al setembre més, clar que sí. sí. Tenim, tot arriba, tenim tot deures, arriba. tenim deures. Doncs sí. Bon. Doncs bueno, per seguir amb, amb això que estem fent avui, eh, us porto una, una versió que he trobat avui mateix, eh, aquest matí, una versió naca... Del, dels... del Belachao, o què? No, és de, <laughs> dels The Clash. Oh. Eh. És d'un grup que es diu Inner Terrestrials, que són del sud de, de Londres i es van fundar el 1994. La versió en concret és del Gangs of Brinkston, yeah. que la va versionar també La Fúria, eh, amb el tema Armes de Barrio, i és una versionaca punk ska mm, prou interessant. Caviaret ja, del bo. Ja veureu. Claro que sí, si és que, si és que estem en el que no estem. Brutal, brutalíssima. Per això la versió dels The Clash, com, com s'han dit? Com es diu aquest grup, perdó? Es diuen Inner Terrestrials. Pues, pues, pues la parteixen bastant. Sí, Hola. a més són, sonen així prou, prou anyejos, però estan en actiu encara. Encara li foten canya. Sí. Molt guapa, molt guapa la versió dels The Clash. Més música combativa, més edició 179, des d'aquí, des de Can Capablanca, des de Radio Trama. Què dius, Eric? Què, què portes ara? pues mira, ara, ara sí que sé d'on són. Eh, m'ha costat molt perquè... perquè o sigui, és, és la secció post, però m'ha costat molt perquè, perquè tenia un programa post, llavors m'he hagut de contenir. <laughs> I, I he triat aquesta. Eh, són els Giante, m'imagino que es pronuncia així, de, de Gasteiz. I és des de, del seu últim àlbum, àlbum, que no fa tant que va sortir, que és el This is Fine, va sortir aquest any, i us porto una cançó que es diu Azoka Eguna. altra que ens ha pillat. Ah, no, avui, és... avui no fem una sense que ens pilli. Eric, és que t'has tirat al post aquí. Però què us ha semblat? Eh, heu pogut sentir alguna cosa? Sí. A, a mi m'ha molat, sobretot a nivell instrumental. Hi havia, hi havia parts una miqueta més tranquil·letes, però mm. altres que, que anaven bastant a, a destajo. Sí. O sigui Era que... com, com bastant, com a mínim al final, bastant industrial, no? Em sí. recordava molt a un grup del País Basc que es diu Matxura, els coneixes? No. no. pues té una mica aquest rotllo així sí, eh? met metal però mm. industrial, saps? Amb aquesta rever rara. Mm. Molt bé. Molt bé. Pues sí, jo aquests els he trobat, que és que hi ha un festival que no coneixia però que està sent, està sent una mina. Un festival sí, eh? que fan a Vidreres i, i aquest és un dels que hi va ara aquest fin de o el que ve. I molt, molt interessant. Molt post i molt guapa, la veritat sí. que sí. Mira, ara farem aquell experiment que abans hem parlat que, que faríem, segurament. Sí, ara? Sí, no? <laughs> bueno... O, o, o, mm, ah, no, no, o no, o, o, és veritat. O el fem després. El ah, després. Ah, vinga, va, ho deixem per més endavant. Llavors la tiro jo, ara la meva. Sí, sí vinga, per què no? Vinga, va. Com vulgueu, eh? Sí, sí, sí venga, em sembla bé. Jo vinc aquí amb un temacle del Scream, del seu oh. nou disc que em sembla que el van treure a l'abril d'aquest any. Sí. El tema es diu... Que una puta, tio. <laughs> <laughs> es diu... Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. A veure, no pot ser que hagi de punxar la cançó des del meu mòbil i m'estiguin trucant al meu mòbil. Això és, pot ser, acaba és un oxímoron, com diria l'Arcadi Oliveres. No, no és un oxímoron, però a què quedava bé? Però l'Arcadi si ho diria. això. Joder, és que, és que no es pot dir res. Quan hi ha públic no es pot dir res. No, ja no és el que era. Era la, la ràdio. Va, torno a començar. Sí, sí torna a començar. Venga. No ha passat res. Us porto el, eh, el Scream, recent sortit del forn des de l'abril d'aquest 2018, un tema que es diu Prince of the Rodeo, que és una versió d'una banda que es diu Turbonegro, uh. que, oh! que no diríeu mai d'on és, la banda Turbonegro són de Noruega. Ah, vera. Eh? Sí, sí, és Turbonegro. Eh. <laughs> Tira-la llanda, tira-la. llanda. Aquí és, igual ens està escoltant i ho fa expressament. <laughs> Cream, eh? Espectaculars. Espectaculars. Per mi, sens dubte, una de les millors bandes de punk rock que hi ha actualment als països catalans, partint la pana, reventant els ciments de Can Capablanca... Versionant els noruecs Turbonegro. Versionant els Turbonegro i, i partint-ho tot. Molt guapa, molt guapa, Ricky. Espectacular el tema Zarangono que t'has tret, més Tecles de la Xistera. Clar que sí. Clar que sí, home, clar que sí. la quarta ronda ja ha de pujar una mica al pas. Ha de pujar, clar que sí. I per pujar al pa tenim aquí ara els Berri Xerrac, que passen pel pim-pam-pum i que fa, també ens fa molta Uau. il·lusió. Sí. Els Berri, quant de temps ara? Em sembla feia que... molt de temps, feia molt de temps. Mira, és aquesta banda de, de rock escaldun formada el 1994 i actualment amb el Gorka Urbisu a la guitarra i a les veus, el David González al baix i el Galder Izaguirre a, a la bataca. És un tema, Servait eh, Armatuco Dugu, des del seu triple LP d'Embora de Polígrafo Bacarrà, que és un tema que dedico molt especialment a, a la Noé, a la meva companya de vida, que avui no, no ha pogut venir, però que sempre li dedico un tema i li envio un petonet, perquè l'altre dia va, va arribar a casa i, i em va venir amb un, amb un disc i, ostres, a veure, a veure, a veure què serà. I quan el vaig obrir era, era aquest, aquest, el, el d'Embora de Polígrafo un disc Bacarrà. Un vinil? Sí. Hòstia, Ai, sí, ja tens... Vaya, col·lega. Carnaca, eh? Carnaca, carnaca de la buena. Carnaca pel següent set. Hòstia, sí. Tu. I mira, escoltant una miqueta aquest servei Tasmatuko Dugu, eh, la vaig veure ben guapa, que és del 2014, i us la deixo per ara gaudiu. Oscar, you are my marker, es ilógica, Abizu abuzoian Azteko mehatxu Ala con tu crueldad. Da innos que daitekeena brutals, brutals els Berry Charrac per no, per no perdre el costum amb aquest servei Asmatuku eh, Dugu. Què cosa s'ha semblat? Déu-n'hi-do, aquesta gent feia, feia molt de temps que no treia alguna així fresco, no? Sí, bueno, a veure... Van traient discs, Han anat eh? fent, però... Aquest és del 2014, però sí que és veritat que recentment han, han tret alguna coseta. Sí. I també el que ha passat és que van fer un concert al Bec de Bilbao i va, van rebentar el Bec, uh -huh. pràcticament, i això també els ha tornat a posar una miqueta en, en escena, no? Bueno, que ja, aquesta penya no ha marxat mai, però sí que és veritat que com uns boicot, com tants altres sí. que de, de tant que hi són, pues, al final sembla que no hi són. Mm. Però, sí, però sí. bueno, sí que van tenir fa uns anys com el seu moment de sí. que s'escoltava... Sí. I està guai perquè, bueno, com que jo crec que segueixen mantenint el seu estil sí. particular que té Berry Xerrac, no? L'essència la tenen, i tant. Mm. Sí, perquè ara tornen a... han tingut alguna fase que eren quatre, ara tornen a ser mm. tres, em sembla. Sí Se'ls dona aquesta força també, mm. tenen una posada en escena brutal. Sí, sí. Molt bé, com ens ho passem debatint i parlant aquí de música, de grups, d'estils i, de, i de moltes altres coses. Més música combativa, això és el Pim Pam Pum, ara és el torn del Manolo, tirant la seva penúltima bala ja. Doncs sí, mira, us porto un altre grup del Regne Unit. Eh, ells diuen que fan ska punk, però jo diria que fan punk hardcore. Això ho veurem <laughs> després. que diguin el que vulguin. Són els Dup Dump Uh, I el tema que us porto es diu Information is Power.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 Que bèstia que ets, Manolo, tio. All right. All Una right. mica d'espeine, no? Sí. Home, és que, a veure, no és queda tant programa. A aquestes altures però segur que ha la penya... Pujat que... el pa. Eso és. Ha pujat el pa el, el programa, El programa no, que ja la vea, però el pa sens, sens dubte. I, I també, sens dubte, la penya que estigui a casa, després del temazo que s'ha tirat el Manolo, està millor. Que sí, penya? Eh que sí, que després que està millor? Clar que sí. Clar que sí. Gràcies, Manolo. Molt bé, esperem que us estigueu passant bé, que estigueu fent, que estigueu fent una cerveseta, perquè seria lo seu, i que us estigueu passant d'allò més bé amb, amb, amb qui estigueu. Aquí seguim tirant temes, que és el nostre, és el, el que més ens agrada, és el torn de, de l'Eric, que tira el seu penúltim tema també. Pues sí, mira, jo, jo també aquest tema va ser parlant amb, amb, amb un altre amic, que aquest és de Mallorca, llavors porto, em, em va parlar d'un grup d'allà de, de ciutat, de, de Mallorca, que és un grup que es diu Cop de Fona, que és oh. bastant divertit perquè van començar el 2008 i el 2011 es van dissoldre i van, ells mateixos van formar un altre grup que es diu Orden Mundial, que bàsicament el que van fer va ser canviar-se els instruments i, i, i llavors... Eh, en Quan, sí, sí, sí. Quan encara eren cop de fona, eh, van treure un, un EP el 2013 que es deia Estafats i Traïts i van fer temes tan memorables com aquest, Tic Nerviós. Tic Nerviós. vist, eh? Li has vist al Manolo, eh? Sí. Ara sí que estem bé. Ara, ara, ara sí. ja està. Ara sí. <laughs> Te les veo, no? A veure, que sí. hem acabat la penúltima ronda... Brutal. Ja, amb un cop de fona. Eh? Amb un cop de fona, exactament. Déu-n'hi-do. Molaria saber, per saber, eh, però molaria saber el canvi de l'intercanvi aquest d'instruments. Sí, crec, si no ho he entès malament... Què, i, i, i després qui feia què? Clar, si no ho entès malament, e, era informació per internet, però el bateria es va mantenir i, i es van canviar, com hi havia mm, dos baixos i dos guitarres, crec, i es van canviar. Sí, eh? Que fort. Sí. Que guai. <laughs> Molaria saber també en, en quin idioma canten, no? També seria <laughs> sí. prou interessant. Sí. Tècnicament, què vols dir? Parlo de català, mallorquí... Eh, bueno, en general, com, com, com s'expressen. En, en granota, no? Cantaven quasi, quasi. <laughs> En fona. En fona. En fona. En fona. Era tot soroll de la fona fent volta. Allà. Sí. <laughs> Molt bé, doncs ara sí que, ara sí que abans m'he equivocat bastant, ara sí que farem aquest experiment que, que no hem fet mai, que és posar una, una intro i una cançó que ens envia el nostre company Pau, que des d'aquí li enviem un, un fort, un forta, una forta abraçada i, i li dedicarem al programa. Gràcies, Pau. A, a veure com sí. sona això. Bona tarda, gent. Soc el Pau, saludo avui <laughs> des de casa perquè, bueno, bàsicament últimament no puc venir al programa i tinc un mono terrible perquè estic currant a l'hora del programa i vaja, jo no hi puc fer res. Però he decidit que el que podia fer era preparar una cançó <laughs> i enviar-vos-la i passar-la per antena. Així que us saludo a tots, als del Pim Pam Pum i a l'audiència. Espero que a tots us vagi molt bé. Doncs avui us presento una cançó d'un grup de Toulouse, em sembla que eren, que ja van acabar, que eren Spoken the White, que feien un rotllo, musiqueta al rotllo Zepta, no sé si ho, sona, i van fer, em sembla que uns tres discos bastant variats, cantaven en francès, en castellà, en anglès, i parlaven una mica la veritat de tot. Tenien lletres prou reivindicatives i també altres més parlant del seu dia a dia. I aquesta cançó, bé, la cançó ho diu tot, el nom, que es diu Anti-Racist Soldiers, i bàsicament parla de, de la situació que vivien al seu dia a dia a Toulouse eh, i en general en moltes zones de França molt pobra i que han patit molts problemes i parla sobretot de, ostres, com, com tenien la policia sobretot el dia, com hi havia un racisme brutal i es posiciona totalment al costat de, de, de la gent que vivia per allà, dels algerians, dels portuguesos, dels marroquins, de tothom hi eren els seus companys per allà i, i que tenien problemes molt i molt greus. I res, eh, veureu que és una cançó bastant potent i espero que us vagi tot molt i molt bé. I salutacions des d'aquí. Que vagi molt el programa. Salut! Alors allez l'Algérien, je suis de son côté. Il a le Portugais, je suis de son côté. Fatima la Marocaine, je suis de son côté. Alou le Sénégalais, je suis de son côté. Le RMI le poète, je suis de leur côté. Le Giffiran le communiste, je suis de leur côté. L'anarchiste l'immigré, je suis de leur côté. Le pauvre le zéro je suis de leur côté. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to change them all. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are chase them all. Le constat du trépas du souvenir du passé laisse à penser que l'horreur n'est pas encore enterrée. Que le sang, histoire apprise au lycée, certains les révisent du fond d'un asile d'aliénés. Au nom de la race dont nous ne faisons pas partie. C'est des furieux, des méchants, des fachos et des aigris. Au nom de leurs idées tordues, combien de passages à tabac devons nous encore constater dans les commissariats Combien de misère et d'humiliation qui n'ont pas les yeux bleus et le cheveux blanc Moi je comprends que certains potes aient envie de péter un pont, d'aller dans la rue avec un gun et de faire un carton. Je suis étendu et cette fois sans exagérer, comment admettre que parce que ta peau est colorée, que ce soit pour être embauché ou pour aller danser La direction serait un peu droit d'entrée. Je suis de son côté. Il a rien le portugais, je suis de son côté. quand m'a la marocaine, je suis de son côté je suis de son côté. Le RMiste, le poète, je suis de leur côté. Le juif errant, le communiste, je suis de leur côté. L'anarchiste et l'immigré, je suis de leur côté. Le pauvre, le séropo, je suis de leur côté. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to chase them all. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to chase them all. prête ton fragile de manière certes très habile. Il est donc temps maintenant que tous les gens qui sont la comprennent que et qu'il nous faut la seule solution pour les raisonner, les calmer, les bâcher, les jeter. Nous n'en voulons pas. Non pas de rap, pas de travail, ne passeront pas. Comme on vous la dit, les déjà répété depuis des années. Le poison est entré dans les cités dans les campagnes et les beaux quartiers en France et en Provence. Donc évidemment. Exterminés aux femmes brutalisées, aux squatteurs, aux sans-logis, à tous les déracinés, à tous les jaunes, aux rebeux, aux renois, aux BD, à tous les blondinés, aux fagés, aux expulsés, aux êtes exterminés, aux femmes brutalisées, aux squatteurs, aux sans-logis, à tous les déracinés. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we have chased them all. on trobem a faltar el Pau. Quina bona música que ens ha enviat. Espectacular el tema Zarangano que s'ha tirat. Una abraçada des d'aquí. Tenim moltes ganes que, que vinguis a fer programa aquí amb nosaltres i, i a que ens portis la, la teva bona tria, que sempre és molt bona tria, la que sempre porta el, el Pau. Espectacular. Ha, ha sortit prou bé l'invent, a més, no? Sí, sí, sí, sí, molt, sí. Bé. molt ben presentada, molt bé, fantàstic, fantàstic. I a, I a més, gràcies pel tema, però també gràcies per la, per la, per la presentació, presentació que t'has currat, eh? perquè déu nhi vull dir... Mm trobo que aquí hem obert el, el una via fa, això, molt innovadora de, de col·laboració, saps? <laughs> ja sabeu, penya, sí, sí. si voleu cançons, presenteu-les. <laughs> molt bé, arribem a la, a la darrera ronda. L'ha la començada sí, el Pau pues sí. i ara em sembla que vas tu, Riqui. Va, jo amb la meva última cançó... Això s'està acabant, eh, família? Això s'acaba, però jo ho deixaré una miqueta, una miqueta per tot l'alt. Clar que sí. <laughs> Porto dels nou effects. Wow. I un clàssic que crec que no havia sonat aquí al Pim Pam Pum, que es diu eh, Sticking in my eye. Yeah. No me digas que no havia sonat. Pot ser. No? No ara, fixa ara. el pim-pam. Grandíssimos, eh? Tremenda que no hagués sonat. Brutal. Sí, Home, sí. te'n por todo lo alto, de veritat, no? No fet. <laughs> Home, és que s'acaba la temporada. Clar, clar, o sigui, no clar. el programa, sinó la temporada. Sí, Ho havia sí. de deixar així un bon regustillo. Déu-n'hi-do. Déu I, I a més recordo que fa uns programes vam estar xerrant dels, dels que fan la versió d'aquests. Les versions. Cinefectos. Sí, Cinefectos. Cinefectos. Cinefectos des de Mèxic. Eh. Brutal. Que grandes. El no me llames gringo. No, no me llames gringo. <laughs> que grandes. Molt bé, amb els Nofix s'ha acomiadat el mestre Tecles, ara em sembla que, que vaig jo. Mira, amb què t'acomiades tu? Jo m'acomiado amb els Nausea, que és aquesta banda punk crash de Nova York, activa des del 85 fins al 92, amb el Big Benon a la guitarra, el John John al baix, l'Amy i l'Al Long a les veus i el Roy a la bataca. És un tema des de l'Ice Circle del 92 que es diu Johnny Got His Gun. És un tema zarangano que us deixo aquí perquè ara gaudeu. no ha partit la pana, quedant-se ben despatxades... Home, jo crec que avui... Eh, molt bé, molt despentinada, bé. despentinada premi, per acabar. Eh? Mira, és una banda que havia sonat en un altre pim-pam-pum amb un tema que es deia, que es deia Smash Racism i, i la veritat és que tot just és la segona, la, la segona vegada que passen per aquí i tenia moltes ganes de posar-la perquè són bastant, bastant bèsties i bueno, en, la, en la línia del moment del programa en el que estem. Sí, sí. Totalment encertat. Un carrada més guapa que t'has tirat, eh? Quantes coses. Ha, ha, tornat a, ha tornat a aparèixer Marxo, però és que ha vingut Polloleta, que abans li havien dedicat una cançó, Is Here, Polloleta. Què dius, guapa, com estàs? Hola, bona nit. Molt contenta d'estar al programa de la última temporada. Ahí estem, acabant, acabant temporada amb un parell de temes encara, eh que sí? Un parell de temes que, sí. que em sembla que tiraran el, el Manolo i l'Eric. Doncs sí, mira, jo amb el tema que, que m'acomiado, eh, digueu-me romàntic, però últimament he estat pensant molt en els Agua Bendita i fa dies que... Fa dies que l'escolto i sobretot escolto aquest tema, que segurament hagi sonat prou aquí al Pim Pam Pum, no sé, després ho, Segur, ho investigarem. Perquè, perquè això no és nostàlgia en vena. Eh? Sí, sí, sí. Llavors, això, jo m'acomiado amb, el, amb el volar del Sagua Bendita. Uau. Wow déu nhi quin, quin final de temporada. I, I per acabar del tot, Eric, què ens portes? Doncs pues mira, jo us porto una banda que en realitat fa molts anys que toquen, però jo no els coneixia. Eh, crec que són de Sant Celoni, però bueno, en tot cas són del Montseny, són els Moksha, i també toquen al festival aquest que us deia abans. I bé, és d'un és àlbum del 2004, el Ansium, que van gravar en un sol dia i en directe, i, i us porto un tema que es diu This is the last rock and roll baby, que trobo que per ser l'última cançó pues, està molt bé. I tant, <laughs> i tant, clar que sí. Mireu, per la nostra banda ha estat un plaer, estan totes vosaltres, ha estat un plaer compartir amb micros amb tota aquesta colla d'amics que som el Pim Pam Pum. Mm, deixeu-me que es digui, per mi és, és tot un honor compartir cada vegada que veniu aquí les vostres cançons i, i tot plegat i, i bueno, que ens trobarem mateix, segurament a la... El mateix la... dia, eh? I tant, i tant a l'edició 280, que serà ja passat l'estiu. Uh... No sé si eh. voleu afegir alguna coseta. això, això està per eh, veure. Uh, Exacto. Bueno, a mi m'agradaria ara... Dic que he venido por el lote. ¿sabes? El, el, el, lote de, de, de Steve, ¿sabes? Con la colchoneta y los manguitos y, y muy guay todo. El cenicero. Y gracias por vuestro programa y un beso para todos. No, no, no, fa, nos falta merchandising, tío. Ara farem el, el sorteig perquè hi ha tot d'articles de l'MPS. Avui ens han arribat unes, xa, unes xancletes de, de l'MPS eh, bueno, i ara farem de la, la panera no? aquí. Una mica de, uns trítics de la flama. Sí, està tot aquí. Bueno, està, està tothom aquí baix. Espencat, està tothom. Boicot, eh, sí. Bueno, tothom, sí. Vagila que no tothom pot estar. Cuidao, no, tothom no. Bueno, jo el que volia dir, abans de, de tot això, era que, que m'agradaria dedicar el programa a la gent de, de, de Castelldefels que estan allà fent una acampada defensant la Sí, plana de, del cert. castell uh, que no, no sé quants dies fa que estan per allà, però ara hi ha molta penya allà acampada perquè volen fer tot un, uns blocs de pisos allà a una, a una pineda històrica al peu sí. d'un castell i, i per això m'agradaria una mica comentar el, per això i, i que per elles va. Clar que sí. Molt bé, doncs eh, amb això ens acomiadarem amb aquests dos temes i la dedicatòria que, que ha afegit el, el Manolo. Aquí el Marxo i el Palli donant-ho tot. Això, que ens veiem, com sempre diem, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta.